the girls are sneer to me Need you with my darling this card Izan, alas, ez izan Bidea hartzen dudan Dantza beti izan da Baina bai, ba, artistikoki edo bai Baina bai, ezagit, amets bat bete dute Hau zerta izan naiz Kultur alea Euskal Irratietan Ba gure talarekin segituko dugu orain eta gaur larun bat honi begira jarriko gara azparnen ikastula rock festivalaren bosgarren edizioaren baitan jatxola gaztetxean kasbat taldearen kontzertua izango baitugu. Beraien azken diska plazaratu zenetik ama bosturte iragandirelarik taldea berriz ere itzuli baita diska berri batekin. Arrakala deitzen da beraien lanberria eta bira kontzertu bira beraz, azparnen abiatuko dute txatxolan. Eta gu, laroita margarren amarkada bukaeran Euskal Herriko musika talde erreferentea izan delarik, beraien gana urbildu gara. Gorkak esplikatu digu, astapen batean, kasbat taldearen itzuleraren arrazoia. Bueno, ba, han azken itzulera hontan, ba, 2000 eta edo, ba, egon ekimen bat, herrian, horretan, e, aitzol gogorza ba, preso dugun lagun baten alde, ba, larri gaixo dago eta bere askatasuna e, bueno, ba, eskatzen nahi da etengabe, baina ba, bueno, herriko jende e, hainbatek ba, antolatu zuen zede bat, ba, bintzat goxotasuna dirazteko berari ez. Ta hortan, ba, poetak eta musikariak eta ipuin kontrariak eta barrek hartu zuten parte, eta tartean ba, ba komentatu ziguten gutako bat norbaiti, e, zerbait egin nahi genuen, hartze gure artean, eta kasbak disa, ba, ba, ikusi genuen egin genezakela pieza bat. Eta alkartu ginen, lauen saio egin genituen, abesti hori grabatu genuen, eta hori izan zen astapena. Gero hortik aurrera, ba, Carlos Osinaga, txap, guain, eh, grabatzen aritu zaiguna, eta bueno, lisa, bota tartean kasba den ere izan dena, aritu zitzaigun zirikatzen, eta azkenean, ba, bueno, erabaki genuen, ba, bai, ba, egin, ikusi genuen pixkate urteko plana, eta egin genezakela lantxo bat, eta gero kontzertu batzuk eman, eta horra zizien dena, orduan hasi ginen abestia prestatzen, eta hotxaila honetan grabatu ditugu, eta orain, hotzera. Esan genezake jotzeko gogoa dela kas bat eh, talaren izana? Bai, bai, e, bai, faltan botatzen dugu sensazio hori eta eta gure el, gure harremanean ere ba, asko izan du taldean aritzea eta jotzea eta, bueno, eta gogoa handiz hartzen dugu bai. Betiko kas bat ikusiko eskenatokian eta diska hontan. Bai, eh, diska berri batekin gatozela, baino taldekide berdinak, e, ilusio berdina eta ba. Deskribitu galtzen egu gepitxin bat eh, zuen diska zenbat kantu murgildu ditu zuen eta eh, betiko kantu motzak, zorrotzak, zuzenak eh, ikusi, eh, entzun izango ditugun. Denetarik, denetari dago. E, eh, zortzia besti sartu ditugu, e, okila ipatu dugun hori gehi beste zazpi, eta gero ba, CD formaturako zuen eskaparatetan, beste 2000 batean gazteizko gaztetxearen aldeko bilduma bateako grabatu genuen beste bat, berraskuratu dugu, bederatzi. Eta, bueno, denetarik, ba, betiko linean, ba, denetariko abestia daude. Piskorrak, lasaiak, Ba, melodikoagoak, aportitzagoak, iraupen aldetik ere denetari dago. Bai, ni gustu dute aurreko diskoetan bezala, ez? Ba, ba gutxi gora bera atera zaigun, aita atera zaigun guzti hori sartu dugu. Eta, ta bueno, bai. Eta esan duzuenaren arabera, itzulera puntual bat da. Horrengo ez behin ipein, urte bukera arte egongo zarete eskena tokian eta gero gerokoak esango. Bai, bai, bai. Baina, bueno, ez da proiektu txikia, oza, Ja, urte azireatik egon gara murgildutak grabazioan, eta, eta urte luzea daukagu aurretik. Ba, bueno, gure ideia da, bagoita goita mar, bergoi bat kontzertu ematea, eta, eta hori ba, tope bizitzea. Hori lotuta daukagu, eta bueno, hori aprobetsatu behar dugu, eta hortik aurrera ba, ba, ikusiko dugu. Azparnera behira jarriko gara, txatxola gaztetxean izango baitzareta asteburu hontan zenako kontzertua izango dugu. Laroita margarren amarkago kantuak entzungo dira, diska berrikoak, nola prestatu zuen? E, ba, izango da, diskaren aurkezpena izango da, baino gure repertorio izango da, gure lau disken, gure lau diskak isladatuko dira zuzeneko eman aldiontan. Eta izango da oso polita, zira e, emozionantea, eta bon, ikusiko da. Ilusia eta gogoa da, guztia, muitzen duena. Gure kasuan bai, gure kasuan bai. E, hori itzali zenean gelditu ginen, jarraitu dugu, ba, geratzen, tarteka, harremana ez dugu galdu, eta berriro ere ilusio hori piztu denean, ba, orduan ba, modu naturalean berriro bueltatu geha. Ba, ez, ez du besterik, ez du bestela zentzurik ere, ez. Ba, uste dut egin dugula, ezagit zerbait nahi duzuen edo... Hende animatzea, txatxolara horretzea, eta tan ikusiko gara, eta, bueno. Gero, igual pixkat, hori, eh, dauzkagula aurkezpen kontzertu batzu, diela txatxolakoa, gero gazteizen joko dugu, tolosan lehenengo, amaseian, amazazpian gazteizen. Gero, atarrabian. Atarrabian ere eta gero ekainan ere horretan joko dugu gure bertan gaur egun ez gara denak bizi baina bueno han sortu ginen Eta gero ere bergarako kontzertu ere guko dugu. Eta Bilbon. Eta ah, kafean zokia Bilbon ere. Noiek izango dira pixka eta aurkezpen kontzertuak orain, maiatza eta kaina bitartu. Eta gero ja ba, ba, udaran ere ba, jai eta eta egongo eta ikusteko aukera eukiko du jendeak. Eta ez esan, baina e, diska CD formatuan eta biniloan ere e, kaleratu duze e, eh? egin duzue. Bai, kapritxo txikia e, geneukan, Eta bai, bueno, oso pozik. Horein, eh, mematu errasagoa dela eh, viniloak kaleratzera berriro, ba, modan jarri delako, edo... Eta, bueno, orain artez du gineiz formatu horretan atera, eta ni oso vinilo salean ari albidez, eta, bueno, ilusio berzi eit. Eta oso politia gatuko da, formatu handi horretan, viniloa txuria izango da, eta diseinuak oso pozik gaude, lagun batekin digu, fortun. Eta, bueno, ba, pieza edarra gordetzekoa. Ba irungo fortun. Bai. Entzulen artean entzungo. Seguru, seguru. Lai horra zerreko bateri jolea eta, bueno, batzukin era hitua. Ba, mi esker, eh? placer bat izan da. <laughs> Kultur Alea. Ba, bestelako proposamen batekin segituko dugu orain eta ondarribi aldera begira jarriko gara. E, gaur aurkeztu baitute ondarribiko herriko etxeko areto nagusian amabigarren ondarribiko nazioarteko kitarra festivala. Honen inguruko, zetasunak bilduko ditugu bereala, koldo nagusia lankidaren bidez. Koldo nagusia. Ondarrebiko nazioarteko gitarra festivalak ama bi urte betetzen bitu aurten, krisi ekonomiko latzaren ondorioz programazioa egokitzera behartuta egonda urtetik urtera hori bai eta garapen gora beratxo izan du beti. Carlos Pons Altez, zuzendari artistikoak esplikatu digun bezala. Era un poco mi idea, que fuera un festival, que me gustaba que el festival fuera como una plastelina, no? Que que se amoldara la circunstancia. Festivala unean uneko baldintzetara egokitzen jakindu, plastilina bezalaxe. Astapenean gitarra eta gastronomia festivala izan zen, Ramon Roteta sukaldariarekin batera, kontzertuak ondarribiko sukaldarien menu bereziekin batera, ustartzen zituzten jatetxeetan. Gerora ondarribitik landa, endaia horereta, donostia eta bilbonere, kontzertuak antolatu zituzten, festivalaren karietara, jaialdia eta ondarribiaren izena eta izana, zabaltzeko. Urteotako estutasun ekonomikoen gatik aldiz, programazioa hasierako amabi kontzertuetatik iruzpa laura murriztu behar izan dute, baina aldatzen ez dena kontzertuen goi maila da. Ondarribiko udalak apostu sendoa egindu urteotan nazioarteko gitarra festivala mantentzeko, eta txomin sagartzazu kultura arduradunak aipatu digunez, aurten ere punta-puntako gitarra jotzaileak bilduko bira Ondarribian. Eh, garren eh, amabigarren edizio honek jarraitzen du aurreko zaugarri berdinekin. Musika maila ederrarekin, nazioarteko tasuna ere baduen edizio bat izango da, aurreko urtetan bezala, eta horrek sendotasun eta erro eta sustraiak eh, ondo finkatuak dituen eh, jaialdi batez ari garela hitz egitera narama. Entzulen jarraipen fidela eta leialarekin, badakigu e, tankera honetako gitarra kontzertuak ez direla emanaldi jendetsuak, minon eraberian jakin badakigu ondarbilan antolatzen direnean eun, eun lagunetik gotxi izaten ditugula kontzertu guzitan, eta urten dendakaleko kulturetxean egingo ditugu bi kontzertu. Iduritzen zaigu bai aforo aldetik eta baita dituen ezaugarriengatik gitarra kontzertuetarako oso giro atsegina eta egokia lortu litekeela eta pentsatu dugu aurten eh, ditugun lau kontzertuetatik bat paradoria, bi dendakaleko kulturretxean eta gero laugarrena irungo oiasu museoan egitea. Ordan, lotu nahi dugu eh, tematikoki nolabait, eh, gitarra jaialdi hau, eh, pixka bat eh, gure aldezarraren ba, bai digun historikoarekin. Alde zarrean eraiki berri duten kulturetxeko aretoak egun da hogeita amaren dako lekua du, baina musika eskolaren emanaldietarako berezik egoki buta dago. Kontzertuen tokia ez ezik, bestelako berritasun batzuk Dakar aurtengo festivalak alere, musika entzuteko ez ezik, ikusteko ere proposatzen baitute, musika ikusteko munduko lauten erakusketa lotu egin dugu gitarra jaialdearekin izan dezaken harremanagatik lauden erakusketa. Benetan e, oso aberatsa den bilduma horretatik aukera bat egin digute koteloidik eta lurdez jartzak bilduma horren irurogei, eh, irurogei tresnako e, erakusketa hori ikusteko. Eta iruditu zaigu egoki, Arma Plaza Interpretazio Zentruko eh, goiko solairu horretan e, erakusgai jartzia. Eh, jaialdia zitzen den egunetik, Nion, maiatzu, eh, izango dugu horretarako. Beraz, hori izango ditzateke, eh, bigarren berritasuna. Arma plazako interpretazio zentroak arratsaldeko seiterdietan itxitzen bituateak eta kontzertuak metro gutxietara izanen dira sortziretan denak eta musutruk. Carlos Ponsi Altez zuzenariak, bietati pasatzeko gomita luzatu du, gogoratuz goimaiako musikariak topatuko bituzuela. Ostegun hontan Arma plazako Carlos Bosgarren paradorean Christian Lavernier, gitarra jotzaile frantsesa. Con Christian Lavernier, un guitarrista joven que lo entrega todo. Gazte bezain doai handikoa emeretzi garren mendeko obrak interpretatuko bitu. Ostiralean, hartxaldeko sortziretan, kulturetxean, Roberto Orengo eta Diego Kampaina, Xirula eta Gitarra Bikote Italiarrak, y Diego Kampaina, que es el guitarrista, Van a hacer un repertorio... Paganini eta emeletzi garren mendeko virtuosismoa ekarriko buteko gora horrela. Eta larun batean aldiz, Poloniako gitarra jotzailerik onena hariko da ondarribiko kulturetxean. Lukas Kuropasevski es el mejor guitarrista polako, gai aktualmente... actualmente. Es un hombre... Lukas Kuropasevski. Lukas Kuropatxeuski, Poloniararen eskuak dituzu, entzungai. Joan den astean Bangkok eta Jerusalemen kontzertuak eman ondotik, ondarribian topatuko guzu larun batean. Eta festivala beste ukitu batekin biribiltzeko, Carles Ponsek ohikoa duen legez, berak emandako kontzerdo izanen da igandean, eguerditan, irungo hiri erdian dagoen oiaso erromatar museoan. Brasildar kutsuko aldia izango da, gitarra jotzaile kataranak berak esan digunez, bosa nova doinuekin. Ba, mi esker, eta sun guzti hauek eskenirik, eta gogoan hartu, e, eh? berri asotzeko ere, baduzuela parada ondarribia.org webgunean hain zuzen ere. Ba, hortara arte iritsi gara gaurkoan gure kultura tal, honetan. Nere aldetik, besterik ez. Nahi duzen erarte, aio. Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.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 Dó, antena so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. smiles, but she doesn't see. so sweet to me. Need you with my darling in the sky. Isan, alas, isan. Bidea hartzen du da. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Baina bai, artistikoki edo bai. Baina bai, bat beten dute. Hau zerta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan.